Пірреміш күн. Хыймайын күн ерде келді. Уйра жүртме, трактор тухны. Херзем шумлаще шум, шук, лубана лубаназатна чуды. Шүллен шулақ шубашқардан келзе драч де театр Кыжал да келе сыу бұлзан, агадуйне бұштарын атпыр. Илле че урғамаға, волконю храйшлит ғалі. Раснах, авандарах пығат. тепле юрттара бар. Мән галя. Ол пәлдірде районе бех маладуқса парнильзечі. Качал тада терек лебек. Тысмакта, шүлліште шекленже. Курга чернелле тунахар, вот кушлы да кылган жылгелле тұваттыри ұлмачы бар чынақ тавай илемлі. Лубас чітрет валгежензен. Авгалан задуғат тәйір, ик чельбердин чілбірден тұт зан тұт сабыр айырар. Тапса те седереть, чевендірат, вылять, ташлать вал, кичемшке товар видере. Шыварлықне шырца кышлать вал. Врен вешшін паяндак, илле урғамаға вылятре, Еваланзан тузан бардак, Она та тазадыры. Ундан вылтараза батне илзе бұрза арджа. пара Вара калехай видіне. Шалеш дезе вырынаштаржым. Кыш сылыш ұжылдармалла, бұл видіне ұшса хварджы. Анжақлаша тухас шукла, уж алы сылып ячым. Кильге надалебе асламыш. Асламыше чылға жығад. Хер пушучух, захрангашт, нарспи не бұғад. Курагуш юрдать, юрдать, кенеге листы жінже. Шынғырдатса жив юхать, шүлі валақ Кемел Кемелмерджен тухяба сара хера шывы зад. Курагуш булать табақ. Хубынат те ужылать. Мерджен мескері вылазан не? Мерджені. Бұл ара. Хыржатшы, хыржа няням. Веттізіне тухя жүмне сырза яратчыш. Шулдрезенжен тұватшыш, сула, моя жагачыш, хылхана, мерчен вал тәрлі дәслі бұл. Тәрли, сарли, ол ялана хальман жінде. Азане, кыдартха тухюна мана я... Мәскер думасыны. Ну, кирләнді. Мен тіліне. Кетіғын захир тандыша тіліндерешін абыржа. Чук, еп курашын мерженне. Ухтаразақ зақшым жүпшіне. Ах, әлде, куни пит уяр. арамарыш пирешне парда кына хевелшіне сарзайлзен сарп. Учу хыщын чывашсем, айкажашы хирсенче, валім куба кабансем улах варинче. Хервулат тілділебе чарна тілінібек. Сабани ет сагерейт хэйн, арыш пирышне, сурбанне, піргенжікне, хуш сарлине. Шүлгеме Жүлгеме тухя, тевет ялдырза шешселет. Хер пахмас хаунжине. Чим азанне? Мәскер жіберім. Так, так, а чим? Мень волучук. Ах, тур. Кемскер азайл герін. Учук тумашышки гучук. Учук ара. Чалаш левал. Хошчух щит сагыр ялбалан туқса чуклетчеш. Ур херывал пуштарначы тавраран. Пәрбір юханшыв херінче шыба басапса!» Силлендерзе тына бұзачыш иржінжей, ева кыр вағытне білзем. Кевел дұғышнелі лепахса, чүк пұжы келезем калачы. Шиміш пілле сұратықса малдан ваты зіне ғывачы. Вара пурбыны жын ергелін, харгамхай тиргебел арачы. Хуран ватты дені тирбелін абат валімлізе барачы. Ватсем кеш пичике бушлатчеш, Эбир уяв калаттымыр. Туспелешсем даваттымыр. Адаш нажав, Йылы жаплатшы. Пирден духман. Эй, самана. Мене хальчак тух язана. Хер хырахалы жіне жі тұхяна, шавыра тенжініне сына бұхадына. Мерженю хыжазын не? Ақша кереже, Ялт мерчень. Тұрри? Э, чан. Хышне сидере меняв. ав. пулинде пірек пулінде, келенже. Суя калатты ана калаттымыр жав шыржаным. Надали кучки ски умне дырза за забыхать тух я. Мен шутлать выл, мен дуять. Мен лихалық шарын шлемеш шак юлек херпучи Хожанги Хыжан межемеш әмір патр, амазонка зен яма кетірать хальчемсір. Сывани білет білзен. Ай-вай, илемлешке беге, кай хам херчухнехи бегех. Из азанни нас пижинжин ильце ижак? Еплейльмень. Пулачыжа сень пурдех кайман, хыйзавныне. Хыйылыра херзе бирде, савзах суйла чыш Эп хамда, ылданам няням, хыйылачы санагалам. эп, асла жубалан пюлер хулы давражын жейн, элле межешер жухрымран, килзе шакландым пәрбәтшен. Матур чте кинемей әліхіне азайылін сылдавба шылт жатти пуракне, наш турца ярать табак. Апшу! Чанахта! Сылыға! Тавақ чиберім. Аслажу! Ништа гайза кемей халжук илемлетші. Хоть хальдіға. Еге сутмашкан пюлере вал бынычшы тепле и негура остатчиде. Еге, тура, турах пуземде тугалатшы. Шүресте келі болеша. Качы! Ара, шапланде. Купычы. Шунза гына таратчы Хай Хыде куч хывре. Пить сізеп. Анжах. Тенеке меншке. Маньят та урах савнебитче. Атте барас шугах плеп. Мәскерді вас. Пазарданах удадып качыба. Хамах. Анат пар адыл херіне, прахутпа ларат и жет бір жак вирял енне. Ак интерес. Эс чим тықта. бір, пуп венже тумаш. Паядамзем кымылзырланна, үпкележеші волне. Ташты мен херне күрзевыл имыш ял кулдарны. Вара, не бушпах, шыва кемешкін вудан марам. Херес шакса асла жуба венже шырдейде улыштардым. Кайран вара тянне білері жіберек. Кай жарчыш Уйне шүре бушларыш хынана. Эй, пүлікші, шырлақсамақ, бақлатып келі марсымақ. Аза немер елгулза, темастуны бек пулза пуштарат ябалыне. Надалейін халхине сірме купыс ян да ян янраны керейт таштан. Хергалать асламышне. Курт ерман жыпақчара, кем асынил деп? Э, асла э, жугаладяра. Унтешмешне пеледе беп, хурт чүрене волку бұспа жарашын. Ват оспа. Сыбани пупле-пупле, тухлы ябалы беле. Кыш тұрзасын каленке шылдыр түрде, тулда хайры тесле шелепке, майла костюм, тада сарбушмак жирень курына каяхере. Бір варвара жангереть, Чмадане алынже, макинтоши принче. Паламаш хер жабах. Темле. Хужи ямахнан. дарать вол тух ябах. Купи жюшке, ямагам. Наташа! Герман! Надали! Меньку, кейс маскарада? У азанень. Илемли? Чибер. Нарспивулаттым да. Аны мінле? Кішне бірнен аймастып. Илтнебек, анжақ? Ну, пирен күйінбе энциклопедия азанне. Үштавылжак, килде чыха сатра буласывал. Үттізем, вырзарни күншкіха. Аха, әнер пәдерей мендесе, ане парда кындырлачен шум жумлама гаяшынчы. Аттен пір жоғыш лажазем. Эндри келемен ха службен жень. Манаха варчыш хистезех. Хальпу жырах чухне херзе верендер дереш хагерчен. Килдиш канаже, Тада камбур хапирень. А, паля. яла ялана гуйра. Килде гураймын питена Сюрей-зюреть, килить сайра. паля тара. Вол халь картины зем жирать. Анчах пить варттан хатлана апла художник вара. Художник варттан жермала. Мальбертвал вал чунбек ябала. Ыштан гаясы буржынна ушса катардын хавчынна. Аслешта? Вол пакчара, килге віллізін А, Герман, эсі хуп хура. Шывындарамыға. Тень, курать, хурай пень. Кукрым явеля. Тущиля! У! Килереген хура вры шапшура щиляхля урхамахла хумземи тень! Аптраман земтен жегаса, голда чулзем ватса, шывзем жінже кесмен зулза. шержер жул южеттер кевелек мандрашы кленже, чау хурадать сына. мелля хайрать, шивишледеть оза. Егутыван хирги, Шеремля, шул жаринчи еваш тузан? Юрать. Келиш сывах пулзан, ұтты, ұтты вара, ергеллі. Германа чемоданин жень, ильча субын савачем. Пичшылы. чей надо лиде Эльгерча. Пичешень мае жіне, шакра хай тірленіне. «Кюрензе вара пырдак самахне хужать вылак. Ял береде таза едень. Квахтер леріне. Кам болдыр? Шанмастов. Азанетер. Шуктер. Маттур. Чим. Тірдене тепчес. Кухандасла. Кумешкелле. Аштан білін дейіз? те худерлен? Ман білмелле. Сабаниме жілдетсе келзеге жиеребе. Надалия күшесе каварлаш репичішпе. Хона бор, камбулчыку. Куманын качымазанне? Иріне келетмен. Пүрт хышнех. Пүрдек керет. Хайулы хүшідет. Е, сабайлы бұл, тұхютырриде пидерін мен, Качу паллах, ажу білсен, Мэскер гуладын. питян гул. Аван язане, мүнден. Ай-ой, ачам, әс пұлдыны, кервенем келіне, ман кервенем. Куш-пуш, видрех марняни, сано кетни курмазыр віліс мар Е михерельче карчык пиче. Пырынчи макра хытты хытры хытры де вăй илче. Шидедех шим унватты. Ярманхы ерзе яратчы. Комолне барда хытарчы. тарға газанне, тулдара щук ялмазарне. Эпсан вали пижинче трень. Ташти лештине скеринчен, тутлы таба кучинеше шидердім. Ак. Чаплахи. Ослышен булах. А за немер сабани, тулан шалын жүречень, иктыван мен калашны үлденет перебютрин. Итлеха герман, мазана ялан кервендить азанне. Волман кервендить, эссына, чапла. Калам мэншэнне. Сана в лытларах. Ес, кевежен пулать вара. Әнен мана. Чак тенжере пур азаннень де перчере. Шутри мен бур ача пачажан табать вал пербекех, ачашын. Кеженезем земжень ачашрах. Анжах та эп шуралы чень, виш ывал вильнеш кянен. вара часрах эп шуралзасын, азанне ытыкілгіш сенжен урлах хай мен ачаять. Чирги гуни анмареде, теньку пране тердить. Кервень. я тетіне кердюжин шаван майла шырдарны ғуны. Герман ятла. Шапла герман. Шав кервень хай пурунать. Аплай кень. Аза нерен тем дегелет. Истешмыш мари? Кам білет. Шакна білетіп азаннень, азамышлах нечандума, малах пулать пульман. Ну, ямагым, эш семіллі. мене жыман, қал жум латпар, Кашкаш вая да Чабах чабақ таманша кербелле бір институт тіліне білесші. Эп шырны чысана. Шапла, эп пайдақ тарламалла. Қадірленен апла. Пырдак. Жыманство мін выл? Вали? Ак. Герман пичі жіпе, аллыпе, келеткіпе артисла хотлангаларе. Надали онланаймаре. Міскерара? Жиманство? Ну, кушкалану, курнышлану. Французларан булать. Мен дума. неген радел булдым. А, эс мен дурын кударан. Эп аспирантурара Частиш тишкеріші, ақманам. Защита деші. Онланап, чываш историне жирандезе илсеттіміре бір. Чырма болдарып тен кайран, хали ирға, ыс шидейме. Ир. История варым ябалам. Манхаль пәрпәчік сыбықне шырсанда да кымыл болмалам. Казачы не Ма, или хавыл кындырла, Час выход пули. не! Герман Юльче Печенех. Волчуреть уткалаза. Картинзем, сынзем шахса хитрелетне пюртешне. Аккурать выл анзыртыран, сурбаншақны хашкаран Константин Васильевич черензе бұқсаларай. Ун ажашса вике ви, итнине астударай. Вада жол тілзе күрманчы, Шүртшәне, суғырда мен. Құра бүртпе бір типшім аншық, асыран қаймарі халичен. Епшав құра бүртре журалны. Качал вуларым хачатыра атте онда музей уштарна. Бірден бір бүрт мен райынрам. Ақ мендері колхоз тіні, Ялда музей, илдедені, поэтамыр пурнас чысан чидес чысан шактарана урас чухуку жубалан дараймитыван ялна музей унда пыдан живуля ватсухапуже хыйжики шишли чакми пур әліхи сем, азап күшулі У икі заманачики. та иртме тар журла, хонжар бүртсен жән, лутралу басы юбиде юлме жағында, чищулле емраба бірдан шықлені юмахри кермен. Шыржы жым, келвуд ашши, пағағыр суғырын, шыржи. Бахчара шапшур пір авыр, тепетень асламы же старикненім шарламазар, кыштықтар етемін чуне саванна. Ачашын текелдет хевел ышши. Шавын пак шүт тумашкын, карчык шухышлары режи. И де, калаши, каласмар небек. Керха, кербюрде аслашы, хынабур, бур, деть майбе. Кам, изыдать хеведер. Кам не куран, тереде, немер. А Азатте керет пюрде. Она деть карджак. Азатте. Эс пултын ячам. Эппей! Айхай, кураймып кеттімде. Пәтмені кен хаманделей. Міскері, сывах чурень бульшке. Сыви мазаре, конгеске. Шардун зохлать ачам топра. Халехи! Эшуть пех вара. Пырадап, сагар вуннара. Твады шу кельмерен вет. Чуха атрамарзана!» Кет, кет, мне туханын дегапла. Ну май вренден, кам буладын. Тада кышт врензен. Коллег? «Чапла! кышт врензен тупашын, эппер юмахын тупсымне. Чываш не кінегіне шырса хурашын. Кінегіне. Эппін әнеші э, мен чываш кінегіне. Теншіне бұлігі віне, әп хал жырашын шыніне. Юрать, юрать, хужамаду аптрамана, иға? Шавақшке? Шавнақ шырашчы камалду, асла жүзен не бардақшы. Туртма юрать пульде. Чимға, а кучинейсіна, табак, ран. Парғадарна туба. Ху тетем кларманимға. варалан Вараланманны баға. Табаке техімлі ғал. Дереватов ветеран бірлейкі сывлазан. Француз саманын жен варах пырат хұжамат. Анман, хай, наплюн патшабалах керешне берін аптыраман. Мұқтанасы тарамдаға, Хызен парешінче кайран наплюн хыялы бевара, хәшсен неміш паттыра, азаттененде. Ара, Наполеон, чаплай день, анча хешнен уналынжен илмерім детчі азаттежім. Ют пилбелен пулайма паттыр, Раще етне асра тұдатпыр. Кезе хой загаларым замахне онландар за пілдерні имеш янарал. Наплюн патша намысланза шарт хуштедеть, не вара. Астухайыз. Чапла, варнех видернешав мандарынне, аслаб траман. Медаль шавен ведь? Ара. Ягур херезе. Кулман. Эпте азат терен юлман. Ахаль салдак шешмар, их веттр. гайман. Хвах плендер. Пелеп. Эпинь хужамаду аптраманах хасан. Шавах. Асламыш. Чимха эпхамах Пуларға иксімірдаду. Пырдакшықам симленіне ысса керем хадудлыне. Шулуинже ырмалық пор. Аптраванах пулзан. Моттур! Пирень вада аптраман, как шымба кергеличень, пүр тулли дулаттыван. Аякрихына келсен чавашке выл ял ешра. Курмаллахына варам. Урында шачы пачы хевешет пылдырынже. Хыжалық сыппинже. Илденет. Кутти, пичи. Ведер жағыр хушинчен кечак илле пиче кешен аптрамане Хай, палля деген небе. Аслы ывыля пығатшы надалегіне гене. Ашынченде шүлі гатшы тожы бұл уражіне. Точе ыдалар Герман! илдінчі. Атте! Куш хубахи хехерлінчі, ұжы шуды тумламне де илле бічі, шавыр жекіш сулышне. Ну, май кеттерден. Врагай. Орынады пуліға. Шугаш. Әшкүні маспор пургаля. Хальман паляда шәп суғаш. Павыл кышкушайбе пахрыде Пионер залючіпе саламлары пичішне. Ну, пионер, ішсемілі. Пырать. Пырать кынайы. Лайық. Кергунебе самалай? Тем леха. Вырыслы беле тарать ватты балла. Детяші. Хай ағаля старла ачи кулащи дермелле. Картина земли пледывадын. Тумас түбеп, ахаль гына. Печу идать, мен бұдарадын. Тумас тебе, апана, камхушны каламазана. Ерехириш керекен апышне палля чарса. Чушки бекіш хымзарса, тухре тар жібірден Надали кул керек. Меня ара? Леш картини тетілі чехере. Юшен мас палля. Ни-ни. Надали белех Тамара, хыщын кече кулине, куржите волчатай маря, Шольче типшим пить кушне ыдаларе, шубырларе Герман завнамышне. Тингерсе пăхса зынаре надалейін тандышне. Герман, лайши трыне? Тетлеш шағыр кучлскер. Именейт мускав жынны. Кам жигу хойулығыр? Тамара? Эбечі? «Турхан?» Хальчинча плача, аптраман. Иге хер, кулза Надали пүлімнелле тепелей кірзігаяшы Германда керек бірлем. Пирен вада аптраман, кече сара чымбалан. Сабани дешур бербе бек. Ирбей лес, сетел жіне. Сармала бұл тене, Тет асламышне аслашы. Те сарас терелінех, тет асламышым. А как же? Тенже тенелет рекле, урныш аври парга, малашни день кенегелля аптраман була бұрға. Амар кенеге жегеліне әзелтіне жавна? Ах, аслашы, илтне, илтне, те сыпна кышкына. Сыпна гаржық, үбіндеріне, паянгунда сыпмазан, әс вара ет тіліндерден. Чүртмалы бұлайдысан? за шырттан ұсыраттым. Үштаға гарманы? Кай аслашы, маншырттаны. Эп тузан шыршулу пране, йоре-йоре пулдарын. күрзан шыплан шыпланжы, ват салдақ тұрғақ темле. Үргене жазақ тулдаржы. Тытха, яр бірде үлі. Мұнуға хизеплезе астрымға тегелезе кечевал пүлемелле. Пахра герман жинелле. Леш, тебел кукринжизем ларткалы чень, тень аптраме астивзен. Тет хеведерім бичче. Тулдарат тештерей тавдузавал германа. Херзене деретлет, унын бір ялагына, чымдыл болдын, эсхана. Шагыл-шагыл калашса, еш Кулине нюхрепе хутлать, лаша, хадерлеть мәнгерліне, свани тормашкалать пәлдірхи майыребе, ывылне темскер калать, видерсе выл еребе. Шалдызем ағалдығал илдес шук, шавлашшыға. Пүлімле яруш решалық. Шатмазем севеничен, тен ларма пульхалах пульхалық, егырадиллі бітшем. Пуганзем шударчеш, тухрыш, Герман учты чымадан, Кларать парне. Чыз туры амышне валчымалдан. Кулине курать, шел тудар, Теве мамеке бульдем. Яку качаганжи, Шуцар заван загаятингем. Хайгалать. Илмелі марчы, хаклы бульгу ябала. Ашыне хына тытарчы, шомкепе алран алла чудовать лезу Галя. Тавда бұшта ғыла, эс профессор Машки Галя, тохтазан да бұмала. Батты земде хебрадереш. Візінеде германак прерможыр парнелері кілвалли чуваш пушмак. Куржым бамень хондрлана, сар пушмаган херлине. Чывыш, чывыш, латна. утны чухвал ағырне. Шавынба шаплагалана, чывыштене ундятне. Патура çимми кукарчак, тетя дах. Тукалан Туккаланмала та марчче, ікеш иккеш Надалія Надалия кюржі кюрже херехы içне тингерзе пăхнизине. Пӱлемне вăлкерсе кайрре. Пичеш шкульдже, пӹшкенет, ухтарач маданне, каларать квак берет, йыхырать вал йымакне. Ку-заначы тух Кузанаща тухъяпуç. Ти юрайрым. Тавдапуç. Кюржі херін хүйхембейжі ялғышса жешсейлет. Ах, бережі келжет. Шав заман паляда келжі. Ку сана художник. Меллі сүтсия жете хайхи пач пичі шелебеллі кемелленне пишихи. Айвазовский ширна тине скирлі булна дазана. Үлімрен пілдері ступса тупса ярабявына. Эп художник мар, кейейірі. Шәнечін пижихіне яваклары, сүткелері, шықса бақры білікне. Йоре, йоре, тері Герман. Мар бұлзан, мін дывынға, бұрын забығар, ман шылым көрі. Қалыға. Кереге кедет, ларзамар, келхуже адя хускат, Ларзалардай хнамыр пучламан керень мускат. Утыны хемень ялдараре келенчисі дел жінже. Кындырды хевел каваре, тинес, сырт ун ұжынже. Виноград, сәткені мари, дейді аслашы пілнібек. Шава, тере пұралары герман пөке барыбе. Шак шербет, пить сіплі гарджық. Кухай ишемжліне сырғандарына. Онландаржы азатте азаннене. Ишем тетен? Шав асламыш. Астывадындар пәрінші илсе бадым епсана кышт ытлари базарынче Чемешко тезе жимерін, астывадып шке. Кайран, матада бұрда келмерін терін мари? Санбаллан сұрлы бір бек юде мен тер жын мархата. Тут и не бәл не баға. Лях-лях-лях кулать хеведер. ну маи сагал его гочердить. Иван Исаевич Самаев пюрде кыштырт келзе Кизе прижин ял ялйыш каларыш чалды коммунистень аслы, Пат тюре шивич пахкалареш, шам кишінче суран баллы. Колчак палла Иванин Ванин вршмашкын дивні жібірді. Шавына заилзен суране илем зырмар бере, біртте. Үтлес шутпайку, ағали, сума сузаи ыржынна, медаль дезе ятпаны халі танды жызем жав сурана. Хышчух, пуху херзе шитсесін, шынсем тегешші бір медалі херелмечи деші. Аставар хал аслыне. Херелінде шурза да гаян, тавжав бит вірлішкі кучух. Шабах шірегіне сайын дәтне шертменға ывал. Щук! Щак колхозравал председатель. Бұдам шул варвар едем. Миллионер матыдаттіл. Пәлмехал жук, Пулдар едем. Ларада хастарла, вайбіті вайбитискер жак шуртпалла шантан бахвал тусла варла, тесесінде юрамалла. Әлі кренбех везем хайматлық туза, перле ішсе шізе, бұрна чіште. Халке бір лайық салдавда бұр булас Мін бұдарас. Иван Исайчы веруган ашы. Он херне біледір, вылзамақ парзачы аптраманзен вадалықны. Бірден бір хердеға веруге, Курман жерек айзан, веругенриша би, тендуге, шутлать де бірдан. Шывбадінже менде күраде хирамы күлініне, ченет вара, шыру ярати. Курма келмейші кергуне. Иван Исаевич Самаев юлдаш ятпа жүрек ялда. Мен зейні, май мари, майы, пурнеде хайчынет, юлдаш. Кайхи юлдаш кірзі Аван идере, мангелес, сілер германалыне. Мускавшын неде мәне сылдаш юлдаш келмеже бек шурран жүрейден вұрттын гарттын. Утпашки. Хы, ют ялзым бе. Мәскершін телеграм жапмарын. Рысак ярдарытым станса, таштышын кес, юлдаш. Шур ялвет аптраман давраш, водандарадан колхоза манба чармалмаса да ішсем шиделік любішке ішсем әшсем юлдаш кунда нихшанда бетмеш. Кил, әшха, тезе курга бара келле. Самаев алзу зайлет. Шук, пужым унзырданра, аптрамешке. Пәлеп юлдаш, аптыраме санын, аптыраманын. Сан пәр гардаш, шәр гардаш самаев бахриде. Ай-ай, дейт валап трамана. Озан хайматлы ғазатте, пәлі дебеп, юлдашсына. Э, пулі, дейт старик сабайлан. Шав заматра жүре жерен шаккашы. Пухыва бұштарын, илле, дейт сазы ербей. Самаев кандыға яручды. Мінле бұху тұрғындырлах. Ял исполнитель хурлы апранна варжа. Мен. Каллех? Асра білде тытманшын земжін чул евір үклі жақ бар. Салатның дойынжы керегене керегіне валчылда бар. Асламы жы хайле жұтлары. Шын түлді жем, шүттін жіне, күлінене күшіл ғуплары. Ах, ачам ачамсем анйыранне. Камдабынна, варжи камбажи, камба болсанда, шап, тавылаш, титтарықса келгіш аслашы, әбірвет, э, аптырымен давраш. Чон, дед чон юл.